Мисцем глянувши на Кетрін через стіл. Але я взагалі не проти. Пітер Макмілан сказав це нагадує звичайні стосунки в звичайному людському колективі. Філмарш, який сидів з Кетрін, випростався за столом. Містер Матроуз говорив про загнивання. Я додам, це все не вихід. Це той самий страусовий метод боротьби. Ми тільки відтягнемо день своєї загибелі. Я вже одного разу казав, а тепер хочу повторити свою пропозицію. Нам треба негайно вирушати до англійської бази Галлібей. Але ж ми вполювали майже сорок тюленів, заперечив йому чорнолиций лорд. Ми вполювали, процитував африканця професор Марш. Та й де ті ваші тюлені? Я бачив лише чотирьох. Решту покинуто в снігових преріях Антарктиди, надто барвисто висловився він. Тому я знову питаю джентльменів, по хвилі мовчання нагадав марш, як вони ставляться до моєї пропозиції. За всіх відповів Жак Антуан. Джентльмени ставляться до неї дуже прихильно, мосьє доктор, але вирішили відкласти обговорення на потім. Чому б нашому страусові не погріти голову в піску, якщо це для нього звичайна розвага? Пітер Макміллан застеріг. Упольовані тюлені тепер нікуди не дінуться. Вони надійно складені в двох ямах на мисі Весткап. Ми можемо забрати їх коли завгодно. Хай тільки випаде гожий день, професоре. А на коли ви запланували такий день? Ми ж тепер усе робимо за графіком? з неприхованим єхидством запитав доктор Марш, і це раптом позбавило шотландця певності. Макмілан поволі червонів. Знаючи цю його вдачу, Булат мусив йому допомогти, дати змогу отямитися. Він сказав: до наших тюленів лише день дороги, а за сприятливих умов навіть менше. Ми тепер знаємо дорогу і зможемо їздити туди навіть уночі. Булатові раптом здалося, що він применшує труднощі і цим самим розмагнічує колег. Він докинув, хоч Антарктида й дуже страшна. Ми мусимо бути готові до будь-яких несподіванок, але іншого виходу в нас немає. Та ми забуваємо і про ще одну можливість порятунку японський пароплав. Пароплав прибуде сюди в грудні, нагадав Хоцудай. Чому ми справді про це забуваємо? Дискусія надто затяглась. Однак Булат подумав, що надміру покладається на той японський пароплав. Його й досі непокоїла поведінка господаря бази. Він пересвідчився в цьому ще раз, коли пішов на кухню, де сьогодні по інерції порався на Ріта Сан. Японець, вирячивши очі і випнувши губи літерою У, мовив Фірмарс омсрехтвері. Булат несподівано зрозумів. Японець в одному реченні вжив французьку, німецьку та англійську мови, і зміст короткого речення був абсолютно конкретний і ясний. Філмарш людина дуже погана. Чому? Рітасан повторив те саме Фірмарс Омстрехцері. Булат сказав, що зараз приведе сюди Хоцудая, але наріта Нарітасан безнадійно махнув рукою і стулив губи літерою А. Потім ще й поляпав себе долонями по вухах. Булат повернувся до приміщення і спитав у його земляка, що між вами сталося. Хоцудай зітхнув. Не звертайте на нього уваги. Він майже божевільний чоловік. Після тієї трагедії, коли загинули його товариші, Наріто сам позбувся розуму. Ви тільки уявіть, на сотні сотні миль жодної живої людини, сам серед криги і снігів, і він втратив глузд. У нього манія переслідування. Булат нагадав. Наріта сам щось говорив про Філа Марша. Я вже на пам'ять знаю всі його слова. Він спочатку відмовляв нас покинути базу.